իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը, քննարկվել են արտաքին քաղաքականությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Էդվարդ Նալբանդյանը մասնավորապես ասաց նախագահ Սահակյանի հետ բավական բովանդակալից զրույց ունեցանք։ Քննարկեցինք բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին առաջող հարցեր։ Անդրադարձանք Արցախի, Հայաստանի, ԵԱՀԿ ներքի խմբի համանախագահների կողմից գործադրվող ջանքերը հիմնախնդրի բացառապես կարգավորման ուղղությամբ քննարկեցինք նաև այն իրադրությունը, որը ստեղծվել է այս գործընթացում Բաքվի ապակառուցողական մոտեցումների, քայլերի, սադրանքների պատճառով։ Կարևորեցինք Արցախի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև համագործակցությունը, աշխատանքների համադրումը։ Այսօր ես նաև հանդիպում ունեցա Արցախի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարկազմի հետ եւ նաեւ իմ գործընկերոջ Պարոն Զոյանի հետ մենք բազմաթիվ ալիքներ ենք ունենում թե Երևանում, թե Արցախում քննարկելու մեզ զող հարցեր եւ նաեւ մեր գործունեությունը համադրելու հետ կապված հարցեր։ Այսօր նաեւ բավական հետաքրքիր զրույց կայացավ Արցախի պետական համասարանում։ Սա առաջին այցելությունը չէր Արցախի պետական համասարան։ Միշտ շատ լիցքավորված եմ դուրս գալիս այդ հանդիպումից, որովհետև շատ լավ երիտասարդներ ունենք այստեղ, շատ խորը գիտելիքներով եւ իրենց հարցադրումներով զգացում է, որ խորը տիրապետում են ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված հարցերին, այլ նաեւ տարբեր միջազգային, տարածաշրջանային հարցերին եւ բավական հետաքրքիր սուր հարցեր էին դնում եւ հետաքրքիր խոսակցություններ։ Եվ այնպես տպավորություն է, որ սա կարող է շարունակվել ոչ թե ժամեր, այլ օրեր եւ ցանկացողների հարցեր տալու քանակը շատ էր։ Ստիպված էինք արդեն վերջացնել այդ հանդիպում, զրույցների արդյունքում նորից եւ նորից վստահ լինել, որ իսկապես անում ենք մեկ ընդհանուր գործ եւ մեկ ընդհանուր հարցերի շուրջ ենք մեր ջանքերը գործադրում եւ առաջի հերթին ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, որը կբխի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի շահերից։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մարտի 22-ին նախագահ Բակո Սահակյանն այցելել է Base Metals ընկերության Կաշինի լեռնահանքային համալիր եւ ցանոթացել այնտեղ իրականացվող աշխատանքներին։ Նախագահը մասնակցել է նաև գործարանի վերազինմանն ու արտադրության ծավալների ավելացմանը նվիրված խորհրդակցությանը։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է Կաշինի գործարանի տեղն ու դերը մեր տնտեսության մեջ, նշելով, որ պետությունն այսուհետևս մեծ ուշադրություն կդարձնի երկրում հանքարդյունաբերության զարգացմանը։ Նախագահին ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նշենք, որ Կաշինի լեռնահանքային հարստացուցիչ ֆաբրիկայի պաշտոնական բացումը կայացել էր դեկտեմբերին։ Երեք ամիս անց երկրի ղեկավարը վարչապետի հետ կրկին կաշինում էր։ Այցի ընթացքում Բակո Սահակյանը հետևել է ֆաբրիկայի աշխատանքներին։ Ըստ Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանի, աշխատանքները կազմակերպվում են գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով տարեկան 1 միլիոն 750 հազար տոննա պղնձանյութի արդյունահանմամբ։ Այսօրվա հզորության դեպքում մենք փաստորեն չենք կարողանում այն վարկերը, որ այսօր ունենք ժամանակին մարելու այդ պատճառով այն ծրագիրը լայնացման, որ սկզբանե դրված էր այս ծրագրի հիմքում, ստիպված էինք մի անգամ եւս խորն հետազոտել։ Հանքարդյունաբերողները պատրաստվում են ընդլայնել արտադրողականությունը։ ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Խարությունյանի խոսքով Base Metals ընկերությունը նորից հավակնում է լինել երկրի թիվ 1 հարկատուն հույս ունենք, որ արդեն գոնե այս ֆաբրիկան, այս ուզորությամբ արդեն որ աշխատում է, կապահովի ավելի մեծ մուտքեր պետական բյուջեի։ Իսկ արդեն ծրագրի դեպքում մեր սպասելիքները շատ ավելի մեծ են այս երկրորդ փուլի նոր ինվեստիցիաների դեպքում եւ մոտ 2.5 անգամ ավելացնելով ուզորությունը գործարանում։ 1 միլիոն 750 հազար տոննա բղնձանյութի արդյունահանման ցուցանիշը հասցնել մինչև 4.5 միլիոն տոննայի։ Մինչ այդ ընկերությունը բազմակողմանի ուսումնասիրություններ է արել։ Վալերի Մեզլումյանը վստահ է, որ հաղթահարելու են սահմանված բարձր նշաձողը։ Ծրագիր ունենք, որ այս լանեսումը կկատարենք 4 տարուց հետո, երբ որ գների շուրջ մինչև 600.000 դոլար մեկ պղինց տոննայի համար կկարողանայինք վերցած վարկերը ժամկետին վերադարձնենք, ապա բանից դուրս եկա, որ առանց այս լայնացման շատ դժվար կլինի այդ վարկը ժամանակին վերադարձնելու, եւ մենք փաստորեն ինչ որտեղ ստիպված էինք ավելի արագ մեկնենք Կաշենի բանզի եւ մոլիբդենի հանքավայրի վրա կառուցած արտադրության հզորությունը հենց հիմա բարձրացնելու, քանց թե ծրագրված էր նոր սավալների հետ նոր աշխատատեղեր։ Հանքարդյունաբերող ընկերությունը մի շարք բնակավայրերում զբաղվածության խնդիր է լուծում։ Մեկ տարի անց շրջանում աշխատատեղերի թիվն աճելու է կրկին կաշենի շնորհիվ, այսինքն զգալի թվով ընտանիքներ հստակ եկամուտ են ունենալու այնքան, որքան կյանք ունենա կաշենի հարստացուցիչ ֆաբրիկան։ Եթերում դուրերի թողարկումն է։ Ջրի եւ ջրային համակարգի մասնագիտական ուրվա արդիվ երեք քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը հանդիպել է համակարգի մի խումբ աշխատակիցների հետ։ Պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ջրամատակարարման համակարգի սպասարկման եւ կառավարման հարցերով զբաղվող ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում ընկերությունը կազմավորվել է 6 տարի առաջ, որը սպասարկում է իրականացնում ոչ միայն Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, այլ նաեւ շրջաններում։ 2015-ին ընկերության կողմից կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվությունը երեք ներկայացվել է քաղաքաշինության նախարարի հետ հանդիպմանը, որի համաձայն ընկերությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում աշխատանքները իրականացրել մոտ 70 համայնքում ընդհանուր առմամբ, սպասարկելով մոտ 15000 բաժ խոհաժանորդի, որոնց մի մասը առ այսօր սպասարկվում է առանց ջրաչափերի։ Այս ուղղությամբ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են ջրաչափերի տեղադրումը էական ազդեցություն կունենա ջրամատակարարման գործընթացի վրա, մյուս կողմից կնպաստի սպառված ջրի դիմաց վճարների գանձումները կանոնակարգելուն, իսկ դրանում ամենից առաջ հետաքրքրված պետք է լինի սպառողը, նշում է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Պետք է աշխատանքներ տանենք բնակչության կարոզելու, որ օգտագործվող ջրի դիմաց պետք է կատարել վճարումներ, ինչպես կատարում է էլեկտրակայանի դիմաց, ինչպես գազի դիմաց, նույնն էլ ջր, ջրի դիմաց։ Ինչպես կառավարման ցանկացած մեխանիզմ ջրամատակարարման համակարգն էլ ունենում է հնդացած ցակած դժվարություններն ու խնդիրներ։ 2015-ին համակարգի համար այդպիսի իրավիճակ էր ստեղծել չորային եղանակը, որոշ համայնքներ ջրով ապահովելու համար ընկերությունը ստիպված է եղել պոմպակայանները գործի դնել, պարզաբանում է ընկերության տնօրեն Սամվել Հարությունյանը։ Այդ ամենն էլ հանգեցրել է լրացուցիչ ծախսերի մասնավորապես էլեկտրոէներգիայի սպառման ավելացման։ Կրկին անգամ նույն խնդիրների արժև չկանգնելու համար 2016 թվականի համար ընկերությունն արդեն աշխատանքների պլանն է կազմել հաշվի առնելով շրջաների կլիմայական առանձնահատկությունները եւ դրանց հետևանքները կանխելու անհրաժեշտ անելիքները։ Մարտունու շրջանը քետ քարանոջ արտաքին ջրագծի մոնտաժը 50 քառակուսի ջրամբարի օկջրի տեղադրում, հեհե սարուշեն համայնքների արտեզան ջրհորի կառուցում Աշան համայնքի կոմպակային արտաքին ջրագծի մոնտաժում, Սպրակաշան համայնքի նոր ջրագծի մոնտաժում եւ նմանատիպ ելի աշխատանքներ բավականին, որոնք ծրագրավորվում են կներկայացվի քաղաքաշինության նախարարությանը։ Այս ծրագրից բացի քաղաքաշինության նախարարի առաջարկով ընկերության աշխատակիցները կներկայացնեն նաև համակարգում արկա այլ խնդիրների մասին, որոնց լուծում կտրվի միջև տարեվերջ։ Հաշվետու ժողովից հետո համակարգի աշխատակիցներից ոմանք մասնագիտական նորվակապակցությամբ ապարքեվատրվեցին վարչապետի Հուշամետ Դալով, ինչպես նաև արժանացան վարչապետի ու քաղաքաշինության նախարարի պատվոգրերին Բելլալալայան այսօր Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք ցավակցական հերագիր է հեղել Բելգիայի թագավորության վարչապետ Շարլ Միշելին երեք առավոտյան Բրյուսելի միջազգային օտանավակայանում եւ մետրոյում տեղի ունեցած պայթյունների կապակցությամբ, որոնց զոհ են դարձել տասնյակ անմեղ մարդիկ։ Այս սանր պահին իմ ցավակցությունն ու զորակցությունն եմ հայտնում ձեզ բարեկամ Բելգիայի ժողովրդին եւ զոհվածների հարազատներին, մաղթելով ոգու արիություն եւ համբերություն։ Հայաստանը խստորեն դատապարտում է ահաբեկչության ցանկացած դրսևորում եւ հանձնառու է այդ ճարիքի դեմ միջազգային պայքարին իր ներդրումը բերելու հարցում, ասված է Հայաստանի նախագահի ցավակցական հերագրում հայ հեղափոխական դաշնակցության Եվրոպայի հայդատի հանձնախումբը եւ աշխատակիցները, ինչպես նաեւ Բելգիայի հայդատի հանձնախումբը խորապես վշտացած են Բրյուսելի միջազգային օտանավակայանում ահաբեկչական ցավալի հարձակումների առնչությամբ։ Այս մասին տեղեկացրին Եվրոպայի հայդատի գրասենյակից։ Այսօրվա աշխարհում վայրագությունն ու ատելությունը տեղ չունեն։ Եվրոպայի տարածքում մեր բոլոր կազմակերպությունների անունից մեր զորակցությունն ենք հայտնում Բելգիայի թակավորության եւ համայն բնակչության աբեկչության դեմ պայքարին հանուն այս վախկոտ արարքների հաղթահարման, ասվում է անձնախմբի հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարի հավաստմամբ Նախիջևանն ամենայն հավանականությամբ կարող է 2018 թվականին դառնալ իսլամական մշակույթի մայրաքաղաք։ Մեր մեկնաբանությունը խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Այդ մասին նախարար Աբուլֆաս Գարաևը հայտարարել է վերջերս Բաքվում անցկացված դեպի բազմաբևեր աշխարհ թեմայով երկօրյա միջազգային համաժողովի օրերին։ Միջոցառման մասնակիցներից Աբդուլազիզ Օսման Ալ-Թուվեյջրի Իսլամական երկրների գիտության, կրթության եւ մշակույթի հարցերի կազմակերպության կամ ընդունված հապամամբ ԻՍԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի հետ հանդիպումից հետո։ Նախ որպես տեղական կնշեմ, Իսեսկոն, որը ստեղծվել է իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության կողմից 1979 թվականին, հիմնադիրների մտահղացմամբ զուտ մարդասիրական գաղափարներով առաջնորդվող միջազգային կազմակերպություն է կամ այլ կերպ ասած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մահմեդական նմանակը։ Կենտրոնակայանը գտնվում է Էր-Ռիադում, նախաձեռնած երկրի Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում։ Ադրբեջանն ԻՍԵՍԿՕ-ին անդամակցում է իսլամական կոնֆերանսին 1991 թվականին միանալուց հետո։ Աբդուլազիզ Օսման Ալ-Թուեյջերը նույն այդ թվականից գազམ་ակերպության ամփոփող գլխավոր տնօրենն է եւ հերթական անգամ այդ պաշտոնում վերընտրվել է ամիսներ առաջ անցյալ տարվա նոյեմբերի կեսերին ԻՍԵՍԿՕ-ի գլխավոր կոնֆերանսի Բաքվում անցկացված 12-րդ նստաշրջանում։ Նույն այդ նստաշրջանում Ադրբեջանը 3 տարի ժամկետով ընտրվել է գազམ་ակերպության գլխավոր կոնֆերանսի նախագահ այդ լիազորություններն ընդունելով Սաուդյան Արաբիայից։ Բացի գիտակրթական ու մշակութային նախագծերից, կազմակերպությունն իրականացնում է նաև PR միջոցառումներ, որոնց շարքում նաև անդամ երկրների այս կամ այն քաղաքը տարվա իսլամական մշակույթի մայրաքաղաք հայտարարելը։ Ընդ որում, Ադրբեջանի մայրաքաղաքը Բաքուն այդ կոչմանն արժանացել է 2009 թվականին, եւ ահա Իշեսկոն որոշել է 2018-ին այդ կոչումը շնորհել նաև Նախճեվան քաղաքին։ Առաջին հայացքից դա կարելի է որպես զավեշտ ընդունել, եթե այդքան լուրջ չլներ պայմանավորվող կողմերի մտադրությունը, երբ հանուն իսլամական համերաշխության ապահովման նման դափնիներ են շնորհում այդ ադրբեջանական քաղաքներին այն քաղաքներին, որոնցում տասնամյակների վեր հետևականորեն ոչնչացվել եւ կամ սեփականացվել են այլ էթնիկ հանրությունների մշակութային արժեքները եւ կամ առավել եւս հետապնդվել, հալածվել, բռնատեղահանման ու ջարդերի են ենթարկվել դրանց օրինական տերերը։ Ի վերջո, ամենևին գաղտնիք չէ, որ հիմնականում այլ ազգությունների գործիչների ստեղծագործական մտքի ու տաղանդի շնորհիվ են 19-րդ եւ 20-րդ դարերում Բաքվում սահմանավորվել ու ձևավորվել երաժշտական, ճարտարապետական եւ մշակութային շատ այլ արժեքներ, առանց որոնց Բաքուն Բաքու չէր լինի եւ այդ արժեքներն իրենց հիմքում միշտ չէ որ մահմեդական կամ առանձնապես քավլիցի ադրբեջանական անկյունակարեր ունեն Հանրահայտ է, որ 20-րդ դարավերջին ցեղասպանության ենթարկվելով Բաքվի, ինչպես որ Ադրբեջանի ողջայությունը զրկվեց այդտեղ իր ստեղծած մշակութային, տնտեսական եւ այլ արժեքները տերը մնալու օրինական իրավունքից։ Ոչ հերոյ ապագայում նույն վայրագությունները կանխագուշակելով իրենց եւ իրենց սերունդների ճակատագրում Ճարահատյալ հերացան նույնպես մտավոր ստեղծարար ու ֆիզիկական աշխատանքով Բաքուն եւ Ադրբեջանը կերտած նաեւ մյուս ազգությունների բազմահազար ներկայացուցիչներ։ Եվ ահա, ենթարկվելով ամենաբազմազան խեղաթյուրումների, նրանց ստեղծած մշակութային արժեքները Բաքուն ներկայացում են որպես ադրբեջանական ժողովրդի բազմադարյա մշակույթ, իսկ նույն այդ Բաքուն հրշակվում է իսլամական մշակույթի մայրաքաղաք։ Ինչ վերաբերում է Նախճիվանի պարագային, ապա հայոց պատմական այդ երկրամասում հայ ժողովրդի մշակութային արժեքների յուրացումը կատարվում է շատ ավելի փութաջանորեն ու վերջնական տեսքով, քան Ադրբեջանի մյուս տարածաշրջաներում։ Ճարտարապետության եւ մշակույթի պատմաբան Հայագետ Արգամ Այվազյանի վկայությամբ միայն 1988-2006 թվականներին Նախճիվանում ադրբեջանական իշխանությունների կազմակերպած մշակութային եղեռնագործության զոհեն դարձել հայ ժողովրդի ստեղծած շուրջ 27000-ի հասնող մեծ ու փոքր հուշարձաններ, որոնք մեր ժողովրդի նյութական ժառանգության ահռելի եւ անվերականգնելի կորուստ են։ Նախճիվանի հայկական քրիստոնեական հուշարձանները ոչ շացրած Ադրբեջանը համառորեն շարունակում է նոյն ահապետի առաջին իջևան Նախճիվան անունը գրող երկրամասի հայկական անցյալի խեղաթյուրումը։ Պարզում է, որ Աստվածաշնչյան մեծ ջրհեղեղից հետո մարդկային ողջ ցեղը փրկած նոյն իրականում թուրք-ադրբեջանցի է եղել։ Ընդ որում, հիմք է ընդունում, որ իբր թե Նախճիվան անունը ցակում է այդտեղ բնակված թուրքական Նախճ ցեղի անվանումից, իսկ հնարավոր է նաև նոյն ահապետի անունից որը թուրքերեն հնչում է իբրև նուխ։ Ոստի եւ այդ ինքնավար կազմավորման ղեկավարությունը վճռել է վերականգնել նոյի խորթային տարիներին այդտեղ կառուցված հետագայում ավերված դամբարանը, որ փաստորեն մի սովորական թուրքական գյուղ էր։ Թե ինչու Իսեսկոն այդքան ուշացումով պետք է Նախիջևանը հայտարարի իսլամական մշակույթի մայրաքաղաք, կարելի է միայն ենթադրել։ Մանավանդ դատելով ադրբեջանական լրահոսից անհրաժեշտ նախապատրաստական, այդ թվում անznագրային ստուգման ու հաշվառման աշխատանքներն արդեն ավարտված են։ Ըստ երևույթին, միակ դժվարությունն անձամբ նոյ նահապետի համաձայնությունը ստանալն է, ով համառորեն պնդում է, որ ինքն աշխարհակահաղացի է եւ ամենևի մտադիր չէ որևէ առանձնապես թուրք-ազերիական ազգության անդամագրվել ու համաժեք կրոնական դավանանք ընդունել, մանավանդ ենթարկվել նման պարագայում այդ հանրության մեջ պարտադիր ծիսակարգի։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարանում հայտնի գրողների հոբելյանները նշելը բարի ավանդույթ է դարձել։ Երեք գրադարանի ընթերցասրահում տեղի ունեցավ այդ շարքի հերթական ուշագրավ միջոցառումը, նվիրված Օսիպ Մանդելշտամի ծննդյան 125-ամյակին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ինչպես հայտնի է, ժամանակին ստալինյան ռեժիմի քննադատության համար Օսիպ Մանդելշտամի ստեղծագործություններն արգելված էին։ Ռուս գրականության արծաթե դարի վառ ներկայացուցիչը տարիներ շարունակ հետապնդումների է ենթարկվել։ Անընդհատ տեղից տեղ տեղափոխվելու եւ մշտական տուն չունենալու հետևանքով գրողի արխիվը չի պահպանվել։ Միջոցառման հիմնական բանախոս Ստեփանակերտի համար 7 հիմնական դպրոցի ռուսաց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Վերա Խաչատրյանի բնորոշմամբ чем больше проходит вот этот период истории, период времени, Որքան շատ ժամանակ է անցնում, այնքան ավելի ենք ուզում իմանալ այն, ինչը նախկինում անհասանելի էր։ Օսիպ Մանդելշտամը հանելուկային գրող է, պատված անհայտության շղարշով։ Միևնույն բանաստեղծությունն ամեն անգամ կարդալիս տարբեր կերպ է սնկալում։ поэт, который в каждом стихотворении, в каждом слове при повторном чтении раскрывается по-новому. Անդրադառնալով Մարինա Ցվետաևայի եւ Մանդելշտամի մտերմական հարաբերություններին, բանախոսը նկատեց, որ պոետների նման կապերից միշտ ընթերցողն է շահում, որովհետեւ հոգեկան տարապանքների արդյունքում երբեմն ոչ թե սովորական բանաստեղծություններ, այլ հանճարեղ քերթվածքներ են ծնվում։ Ապա կանգ առնելով նաեւ Մանդելշտամի անդրկովկաս կատարած ճամփորդության վրա, բանախոսը նշեց. Нам очень приятно, что Мандельштам Մեզ շատ հաճելի է, որ Մանդելշտամը ճամփորդել է Հայաստանում, եղել Արցախում, տեսել է այն, ինչ կատարվում է այստեղ։ Հոգով ու մտքերով նա մեր ժողովրդի հետ էր։ Երևի զգում էր այն ուժը, որով մեր ժողովուրդը կարող է հաղթահարել ցանկացած ողբերգություն։ Այդ ամենն իր հետքն է թողել նրա ստեղծագործությունների վրա։ Вот все это отразилось в его произведениях. Միջոցառման մասնակիցներն իրենց ելույթներում առանձնապես կարևորեցին գրողի ստեղծագործության հայկական թեմատիկան։ Միջոցառմանն անկեղծության ու անմիջականության ջերմ մտնոլորտ հաղորդեցին Արցախի Մայրբուհի ուսանողների արտասանությունները Մանդելշտամի պոեզիայից։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլասում եք լուրեր։ Ինչպես հաղորդում են Արցախի հանրապետության կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, հիմք ընդունելով ԼՂՀ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին եւ խեղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին ԼՂՀ օրենքների համապատասխան հոդվածները, Արցախի հանրապետության կառավարությունը որոշում է ընդունել սույն թվականի մարտի 28-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2016 թվականի ապրիլի 2-ը շաբաթ օրը։ Հայկական մրցավարական անձնակազմը Սուրեն Բալյանի գլխավորությամբ կսպասարկի ֆուտբոլի Ղազախստան, Բոսնիա եւ Հերցեգովինա Եվրոպայի մինչև 21 տարեկաների 2017 թվականի առաջնության ընտրական փուլի հանդիպումը։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքում։ Մարտի 25-ին կայանալիք խաղում Բալյանի օկնականները կլինեն Մեսրոպ Ղազարյանը եւ